Aspalditik aipatu nahi nian eh, gehi bat aipatuko dute egun lekuko ekoizpenak, euskal erriko ekoizpenak. Aho beteka entzuten den hitza, lekuko ekoizpenak dienber denak kaitatezkoak betia preforta. Anekdota bat kontatuko deiziet eta behinkotz eniz gaizki zaiko. Departamentuko kontseliak sei urte huntan, manje bio, lokal terroir, ekimena jamaiten du kole, kolegioetako kantinetan helbu delaik, zerbutsatu den janaian, euneko hogeia ekoizpen biologikoak izan ditin eta euneko hogeia lekuko ekoizpenak. Ekoizpen biologikoak badakigu zerdien, butibu hunkailu kimikoik gabe egin janhaia. Aldiz serda lekuko ekoizpen baten definizioa. una departamentuko kontseliak hartu definizioa. Lekuko ekoizpenak egiteko lehen gaiak behar du departamentin edo aizoko kantonamentietaik elki. Hots, lehen gaiak behar du lekian bertan ekoztuk izan, emu geografiko huian bat jarten da eta azkenin lotua egiten da ebai lekuko laboan saikin. Egia erran, definizio hau aski naturala edutzen zait. Beste anekdota bat, Igan nortin, lekuko ekoizle eta lekuko jate txena arteko haremantze egunaldi bat antolatu zenin, lekuko ekoizliak nortzien, definitu behar zen. Huai aipatu definizio hartzen balin bada, lekuko lehengai ekin lan egiten dien, labuai, artijau edo enpresak dia lekuko ekoizlik. EBS, ez dia hoik baizik, bada besteik. Uxkal erikurain bat enpresen abuz, definizio hori sobea mugazaliada dekuko ekoizpenak dia beaz, lekian bertan beste lekatuik ekoizpenak. E bosta sola nuntikora den lehen gaia eta bosta sola nula eginik den. Lekuko errezeta edo lekuko esku aldia huna den ber. Eta tampi espada lehen gaia lekuko laboaier hartzen, dena den horrible kaio dia hemen ganti, ez dia antolatuik lekuko enpresar Jakin behar da, gaitzeko indar a sortzen dela bigarren sail enpresek, preshek, leku kolehen gaiak baleatzen dutenen etzeko, bat ben buia definizio hortan sartuz eta bi intsiatuz hierarki baten sortzia ben Aurten jateko izeneko xaloin profesionala igan beharra da, eta jakin ezazie aurten ez da tekila holako estabadaik, estabada jadanik trenkatuik beita, lekuko ekoizliak dia lehenik Euskal Herrin bestedekatzen dien enpresak eta Euskal Herriko lehen gaiekin aidean ekoizliak ebai hun hartu idia. Huna ipagei bat zuni beharko dugun berriz ustartu aurten.